zāles pret uztraukumu. Kad esam uztraukumu un raižu varām, labākās zāles iekšēji sajust, ka Dievs mīl mūs. Uztraukums un raizes atstās mūs tikai tad, ja kļūsim vienoti ar miera, nosvērtības, dievišķības un absolūtas vienotības iemiesojumu. Kļūstot vienoti ar savu iekšējo stūrmani, iemantojam viņa apskaidrojošās gaismas spēku. Uztraukumi rodas, jo mēs identificējamies ar bailēm. Uztraucoties, domājot negatīvi, nespēsim tuvoties mūsu mērķim. Mēs nonāksim dievišķībā vienīgi tad, ja domāsim pozitīvi. Es nāku no Dieva, es esmu Dievam. Ja domāsim šādi, nedz uztraukuma, nedz raižu nebūs. Apzināti veltīsim visu mūsu esamību, to, kas mums pieder un to, kas mēs esam Dievam. Tas, kas mums pieder, ir tiecība, ieaugt pašā Dieva veidolā, bezgalīgajā mierā, gaismā un svētlaimē. Tas, kas mēs pat laban esam, ir tik vien kā tumsonība, nezināšanas jūra. Ja spēsim veltīt mūsu tiecības saucienu un mūsu tumsonības jūru Dievam, mūsu problēma būs atrisināta. Mēs neuztrauksimies par savu likteni, jo zināsim un jutīsim, ka tas atrodas Dieva visu mīlošajās rokās. Dievs ir mūžīgs, dzīves koks, mēs, viņa veidoti zari. Pašreiz mēs neapzināmies, kas mēs esam. Mēs neapzināmies, ka esam neatņemama dzīves koka, Dieva daļa. Tādēļ esam nedroši, taču lūdzoties un meditējot, mēs atskāršam, ka zari, lapotne un ziedi ir šī koka daļa. To apjaušot, mēs kļūstam droši par pirmavotu un droši par ceļu. Ja vienmēr glabāšu bērnišķu pārliecību, mans kungs visaugstākais noteikti kļūs par manu mūžam nenogurstošo pašaizliedzīgo draugu.